Sohtakaj capítulo. Liachtan Nazaretpe Jesus pakas manta. Jesús chaymanta pasakuspanmi liachtan mankuterja, disipulon kunapiwan kuska. Samana puncha uchayaramuptinmi, paiga huñunakunanku wasiman yaykuspan yachachiyta qallaykurja. Chaymi llaparunakuna, admirakuspanku kaynata nirjaku. Kay runaqa maypitaq yacharqa kaykunataqa, Imaynataq chaskerqa kay yachaytaqa, imaynataq milagrukunataqa ruran, manachun payqa Mariapa wawan carpintero, kay llaqtanchikpim yachan paypa wawqin Jacobopas, Joseipas, Judaspas, Simonpas, chaynataq paninkunapas, nispa. Chaynata nispanma Jesuspaq piñakururjako. Jesus ñataq minerja. Diosmanta huillakoqkunataqa, Mainam ayllunkunapas netaq llaqtamasiikunapas allintaqa chaskinkuchu. Huklaw llaqtakunapim ichaqa allin chaskisqa. Nispa. Charaykum Jesusqa iskay kimsa milagrukunallata ruraruspan, asrunakunallata sanuyachirqa, umankuman makinta churaykuspan. Llaqtamasinkuna mana kriptinkum, Jesusqa hukman yarurqa. Willa kamunankupaq disipulunkunata kachasqanmanta. manta. yachta llaqtakunapim Jesús yachachistin purerja. Chunka kunata disipulunkunata Kuspanmi, iska Iskaimanta kacharja. Paykunamanmi ateita runa demoniokunata runakunamanta Paikunatam Paykunatam kamachirja. paikichikha amaya imatapas apaychikchu, ni tapas, ni tapas, ni joljitapas. Apaspaja yataya. Inakuychikpas ya pachakuychikpas hukmuda pachallawantaqya. Wasiman yaykuykuspaykichikqa, chayllapiya samakuychik chay llaqtamanta lluqsinaykichikama. May llaqtapipas mana chaskisuptikichikqa, hinaspa mana uyarisuptikichikqa, chaymantaya lluqsichik. Usutaykichikpi allpatapas taspiychikya, chaynapi mana kasukuq kasqankuta yachanankupaq. Chaynata neroptinmi desipulunkunaqa, lluqsispanku runakunaman willamurqaku. Uchaykichikmanta wanakuychik, nispa. Paikunaqa demoniokunatapas runakunamantam jarqumurqaku. Hinaspam aceitiwan untaspa, unquqkunatapas sanoyachirqaku. Bautisa Juanta wañuchisqankumanta. Tukuy kaykunatam re erodes uyarerqa, Jesús Runacuna runakuna hangraico, Wakin runakunam mnerjaco? Bautiza Juanmi Ramuspan ni Ateinioja nispa. Wakin Dios manta Diosmanta Elias mi Caija, nispa. Hukuna Minerjaco, paija dios manta willakuqmi. Payqariki ñawpaq tiempupi hina manta willakuqmi. Herodes chaita uyariruspan Minerja, Juan mi paija kunkan jorochisja eronam Musja, nispa. Herodesmi juan Juanta apirachimuspan, KARZELMAN posacherja. CHAIPIM kadenaracherja, Herodias raiko. Herodiasja karja re Herodespa waugen Filipipa warminmi, ECHAJA Herodesmi PAIWAN kasarakororja. charaikom ERODESTA Juan nerja. Dios paleinin manhinaga, manam allinchu waujikipa warminwan queja Nispa. Herodiasqa Juanta cheita wañurachiyta monarja, ichaqa mana materjachu. Rey Herodesmi yacharja Juanja, Dios Diosllapaqña casjanta, en enaspa justo kasqanta. chaimi paita manchakuspan warmen Herodias manta waqaycharqa mana imatapas rurarunampaq. Juanpa nisqanwan papas, rey Herodesqa ganaswanmi uyarirqa. ichaga huk punchawmi Herodias re monasjanta tarirurja. Rey Herodespa santun chayramuptinmi, convidó pajayacherja soldadokunapa kamachigninkunata, kunata. gobiernajkunata. Hayachirjatagmi Galilea laupi allin rejsesja runakunatapas. Convidó pikachkaptinkum, Herodiaspa warmi wawan yaykuruspan tosorja. Rey Herodestawan, kunata chaysipaspa tosusjan llumpaita gustaroptinmi, Re Herodes ipastanerja. Mañako aptikija ima munasjaikitam josjaiki. Nispa. Juramentas pantajmi nerja. Ima mañako asjaikitam josjaiki. Hoikoikimanmi kunapa llaqtakunapa tapas. Nispa. Chaymi sipasqa, pan mamanta tapurja. Mamay, imatataq mañasaq? Nispa. Mamanñataqmi nerja. Bautiza Juanpa Manta mañay, nispa. Si Sipasmi chaylla rey hanman y nerja. Kunachayan huay huk platupi, bautiza Juanpa omanta, nispa. mi rey Herodes llumpayta jankunapas. janta janta uyarishan mananya manaña nigayta terjacho, Chayllam soldadonta kamacherja. Juanpa omanta aparamoy, nispa. Chaime soldado carcelman pasaspa, Juanpa omanta joloramuspan, aparamorja platupi. Sipasman de si y huykorja. chaita Juanpa y yacharuspankum, amorjaku paipa cuerpunta paspa pampa monancopa Pichja mikoi mikoy Mirachisjanmanta. Jesús kachasqankuna iska iskay risqankumanta kutiramuspankum, paywan huñunakurqaku. Paykuna muñarqaku tukuy ima ruramusqankuta, hinaspa yachachimusqankuta. Jesús ñataqmi nirqa. Hakuchik chunniqman, chaypi samarimunaykichikpaq, nispa. Mananya Manaña mikunankupaqpas tiempo karqachu, hukña hukña runakuna hamusqanrayku. Chaymi Jesusqa, disipulunkunallawan chunniqman pasakorqa huk botipi. Resjankota rikorospankom achkarunakuna rejserorjako. kalpaspancom, kallpaspankom, paykunamantapas puntataraj charorjako. Botemanta Jesús lioxerospangmi, chay achkallaña hawaykuspa, llakipayarikorja paykunamanta, mana michiqniyuq obihakuna hinakaptinko. Chaymi willarqa achka yachachikuykunata. Yaja entes Jesús Jesuspa ñam llumpay tardiña. Kaypiqa manam wasipas kanchu. Ripukuchunkuñaya. Kaypiqa manam imapas mikunankupaq kanchu. Ichpallaqtachakunaman, inaspa chakrakunaman rispankuya, imallaatapas rantichunko. Nispa. Jesus ñataqmi nerja. Hamkunaya mikuykachichik. Nispa. Chaymi paykunañataq nerja. pachanen en tan chanin qullqiwan tantarantij, un paikunaman mikuchisaqku, nispa. Jesús ñataqmi tantay kichikachkan? más kamuichik. nispa. Tariruspankum Jesus tanerjako. pichja tantawan iskay challwa nispa. Chaymi kunata Jesús kamacherja... llaparunakunata rakispanku pastupi tiyachiнаnkupaq. Llaparunakunam tiyarqaku pachakman hinaspa pichqa chunkaman rakinasqa. Hinaptinmi Jesús chay pichqa tantatawan iskay challwa kankasqata hapiykurqa, hinaspam cielota jawarispan Diosman graciasta jorja. Tantakunata pakiykuspanmi, desipulunkunaman jorja runakunaman aypunankupaq. Aypuchirqataqmi challwakunatapas. Llapallanku mikurqaku saksananku kama. Tantapa hinaspa challwapa puchuqninta muñururqaku, chunka iskayniyuq canasta juntataraq. Yuyayniyuq qarikunallata yupaptinkum, chaymi kuqkunaqa karqa pichqawaranja. Hucha hawanta Jesuspa purisqanmanta. Chaymantam Jesus Jesusqa disipulunkunata butiman yaykuchirqa, puntaspanku huchata chimpanankupaq. Chaynapi llapa runakunata abyanankama, Bethsaida llaqtaman rinankupaq. Lia kunyam, Jesus Jesusqa urqulawman rirqa Dios kunampa. tamañakunanpa. Tutayaramuptinmi, boteja huchapa chawpintaña richkarqa. Jesus ñataqmi huchapa tallanpiraq sapallan kachkarqa. Disipulunkunatam rikururqa, ñakarillawanña yaku hachisqankuta. Paykunaqa ñakarichkarqaku kuntrankupi llumpayta wayramuptinmi. Yaha gallu waqaytañam Jesus paykunaman asuykurqa, yaku awanta puristin puntarunanpajina. kunanyatagmi, yaku awanta purikta rikuruspanku manchachikupaj Hapispanko haparirqaku. Llapallanku mancharikuptinkum Jesús nirqa. Qarinchakuychik, ñuqam kani, ama manchakuychikchu, nispa. Botiman Jesús sejaruptinmi wayrata nirurqa. admiras admirasqallaña qawanakurqaku. Sunjunku rumiaruptinmi, paikunaha mana intindir hakuchu, tanta kunata mirachishanwan Jesuspa pa ima miachishanta. Genesaret laupi, unjuh kunata sano yachishan manta. Hochata chimparuspankum, genesaret lau mancharur haku, chaipin boteta watar haku. Botimanta chairag lyoxich kaptinkum, runakuna Jesus tarixerur haku. Rikuhninkuna tukuy nastin mankalpaspamkum, Jesuspa kasqanman llapa unquqkunata chakanakunapi apamurqaku. wan chakrakunaman Jesus mi, riptinmi, ñankunaman unquqkunata apamuqku, hinaspam payta ruigakurqaku, pachampa patallantapas hapiykunankupa. Chaymi llapallan hapiykuqninkunaqa sanuyarurqaku.